Я просыпаюсь в темном, теплом, турбулентном Человеке смертном, щелочном, ферментном И кажется нам не за время сна что-то наросло Я весело, как слово и число, как свет и тепло Как добро и зло, как слово и число, как свет и тепло Как добро и зло, как слово и число Теперь я вижу, будто на меня наросло Так и если ты не шутка, на меня наросло Тело, пока я спало, наросло Тело, пока я спало, наросло Тело, пока я спало, я не заказывала тело, но оно наросло наросло тело, пока я спала. На меня наросло тело, пока я спала. На меня наросло я слусела пока Я Я правиться и смириться не успела Ох, меня тело смертное наружу родило На меня повесели слово и число, слово и число И все другое барахло, но для меня такое тело тяжело Но про меня такое слово набрало Но для меня такое число мало, а это барахло Мне носить западло, я весела как слово Слово и число, как свет и тепло Как слово и число, как свет и тепло Как слово и число, а это барахло Мне носить западло Я не знаю, что делать, тело дышит Тело хочет, тело ест, тело грешит Говорят, помогает пухло, Заливаю бухло, заправляю бухло Слушаю тело, алло, тело ты прошло Тело ты прошло, алло, тело ты прошло Тело ты прошло, алло, тело ты прошло Тело ты прошло, алло, тело ты прошло Алло, да, это я, тело я, не прошло если пить водку 50 лет подряд тело растворится, говорят Если колоть тебе вены все подряд Тело отслоится, говорят Если запульнуть тебе в ухо заряд Элла откинется, говорят Но если пускать это на самотек Тело не пройдет, тело не пройдет, тело не пройдет Тело не пройдет, тело не пройдет, тело не пройдет Тело не пройдет, тело не пройдет, тело не пройдет Тело не пройдет, тело не пройдет, тело не пройдет Тело растет и я не знаю, что мне делать, тело себе тело завело Я такого беспредела не ждало, тело тело моего Меня сразу напрягло, тело наголо, тело нагло Налегло, говорит моему делу Какой твой бизнес, иначе уничтожен должен быть кто-то из нас Говори моему телу, какой твой бизнес, иначе уничтожен должен быть кто-то из нас Я как слово, слово и число, а теперь у меня тело наросло, тело вполо, тело наголо, тело дало, тело все мало, тело все мало, тело все мало, тело все мало, тело все мало, тело все мало, тело все мало, тело все мало, тело все мало, тело все мало, я весела как слово, как слово и число, как слово и число, как свет и тепло, как добро и зло, как слово и число, а это барахло мне носить это подло. На меня наросло тело, пока я спал. На меня наросло тело, пока я спал. На меня наросло тело, на пока я наросло тело, пока я росло тело, пока я спал. На меня наросло тело, пока я росло тело, пока я росло тело, пока я спал. Меня наросло тело, пока наросло тело, пока я росло тело, пока я росло тело, пока я спал.